Si una madre tiene un hijo y si el hombre haya cobijo, Dios ayuda. Si un cohete americano llega a la luna temprano, Dios ayuda. De verdad que hay algunos programas, eh, en fin, que son manifiestamente mejorables. Izerteniaenza txarraiko ikuzaten pasa. Komeni ez zaile gauza tan Izon burzu horiek militarek? Maek eta gobernuek egin dezatela ez diskusiarena bai, Horoi bazotera BETU lanrezia zena, neure burua ez bere genguaa. Natural alone. eta ibili munduan zaio aurkezle automatikoa naiz. Gauza bat argi utzi nahi dutazi aurretik. Gaurkoan entzutea tokatuko zazuen porru salzaren erantzule ez naiz. Inpresentable hauet, prestatu dituzten txorakerriak aurkesterra de hartu naute, nik beste ezuki odeagoak nituen prestatuta, ezuki kulturalak, balio garriak eta interes garriak. Baina programa honetan lan egitea ametz gaiztoa da, eta entzutea zer esanik ez, ze demonio, Balakizu ezer? Gaurkoan nik nahi guzan zaioa egin godu. Kalitatezko zaio bat entzun godu zue azkenean, operatizka pizka bat entzuten aziko gara, zuekin, Londres filarmónico a y simoneta mezzo soprano a Mozarten, dieca puten, aria esaguna interpretatus dijo la holaretoan. Kengu hori orain bertan. Ken, Ken, Ken. E, baina zer da emergencias ko zarrazu? Emergentziazko aurkezle automatikoaren aurkezle automatikoa naiz, eta zure programak ez du behar bezala la egiten. Virus bat arrapatuko zenuen ego, tu. Es, ese es egin hori. es ez dizu que egingo. Ah. Ikusten, programa gaizki dabil. Horri alda eriotzan arrazi bat. Horri hobeto dago. Eta arrazo teknikoekin amaitu arte. Kakasarra gaztea irratiarekin utziko zaituzte du. Ondo gizan, aeo? Hei, hei, hei! Ongi etorria entzule! kakazarra irratiaren arrakasten topean erori zara. <laughs> Badakizu horrek zer esan nahi duen, ezta? Datotzen minututan musikaririk negargarrienak, utxalenak eta tuntunenak bilduko ditugu. Gure arrakasten zerrenda orkesteko. Eta gatozen gure zerrendako amargarren postuarekin. Amar lehen dakaka! Desesperatuta dago! Denek ajurieneetik bota nahi dute! Eta berak denbora pixka bat baino ez du eskatzen! Zuekin, txatxi kolpez eta hau da presa! <clears throat> bueno, eh, gauza que batekin eskatu daitezke, eh? Baia tu gabe mesedes. Eh? Baia la bellana. el respetu pizka bat, eh? Bai, Ni bai. le da cari, eh? Baia, bai, el respetu pizka bat. Eh? eh, eskatzen dira, eh? Baia, respetuarekin, eh? Eh, amablemente. Atera. Bursatu gabe, mesedez, eh? Ba baina, López Jauna, a ver, eh, despatxoa margotu bat dugu, Atera balko zara, bat batean, hau libre behar dugu, kapora! Es ez dira maneras, eh? Ez dira maneras, bai, Atera, venga! Hau da presa, daukazuena, ni hemen dikan botatzeko. Hau da presa, gezurra dirudi, ez azula izela, lendakari, errespetu. Bat, Ai bota daukar Favorez Tipo jator Arezen eh. Portugaleten Aio nintzenean Inork ez duro bat Tika tika Da ikusten duzuen Nola iritsi naizen Lokatu Enen Dakari len hau da presa daukazuena Zantzillo guztia bir moldatzearena Eta ez dugu denborarik eduki Euskadi ratia Da telebista privatizatzeko Privatizatzeko Prima prima Prima prima Prima prima prima Berrio jamarriko Prima prima privatizatzeko Portugaleten Gaio nintzenean ematen duro bat Tika, tika, naik duzuen Hora iritsi naizen Lokatu, en, len, dakari, len Takale, da bota, zen Ez dut ba, lan egin beharko Odoneri galdetu beharko diot Odon, Odon, Odon, Norbait ez duztu aldit, zertarako behar nuen zue? La, la, jaitxatxi, fundazioan lekutxo bat opatuko dizugu. Sekulako paga, geratuko zaizu. Eta laurtez, unor bai, norbait izan ginen. Eta laurtez bai, norbait izan ginen, ginen. Aidaste aldau de guía Yogur de presa. <laughs> <laughs> ni ez naiz tontoa! Tuntuna, zuzara! Etorri eta aprobetsatu gure eskaintza bereziak! Estokean pilatuta ditugun lehengo denboraldiko produktuak aurtengo prezioekin! Erosi orain hemendik bi astetara merkeago egongo diren produktuak! Azken egunak dira! Mangimar, ni ez naiz tontoa! Ni patxi naiz! Eskaintza bereziak! Televista, errallo ya! Ipurtzulotik begira, baina okerrago ikusten dira, baina baina erraldo ja! Aundi ja! Kristola! Mia irudei eurotan bakarrik! Eta orain gainera, erosi bat ordaindu bi eta bigarrena doan aterako zaizu. Smartphone dotoreak, guztiak bezala segitu edapurtzen diren horietakoak baina dotoreak. Milaka aplikazio erosten, jaranen entzako xosak astatzeko aproposak. Boste honi eta lado gehitei bakarrik. Eta azte honetan, iru baino gehiago erosten dituenak laugarren bat eramango du etxera erabat doan! Eta rogora, zure erosketak zu zeuk eramaten baditu zuetxera, ez dizugu bidalketak kobratuko! Mangi marg, ni ez naiz tontoa! Tontoa, zu Gazte, erne ibili, zure lagunek probatu izana ez du esan nahi zukere probatu behar duzunik bizitza osasuntsu baten aldeko apostu egin eta heldendu zaitez bizioetatik. Lagunen batek eskaintzen badizu, esan esetz. Ez duzula ez Facebooken, ez Twitterren, ez Twentin, inungo profilik irekiko. Facebook eta Twentiren aurkako eskal herriko koordinadora. ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, pa, puruan, Chubra puruan, chura, puruan, chura, puruan, chura, puruan, chura, puruan, chura, puruan, chura, puruan, puruan, Chubra puruan, Chubra puruan, chura, puruan, chura, puruan, Eta hemen jarraitzen dugu, kakazarra irratian. Hemen jarraitzen dugu euskal musika pelagarriena entzuten. <laughs> eta gatozen gure zerrendako zazpigarren postuarekin. Zazpi. Oazen Madrilen amaiurren taldeak berreditatu duen arrakasta zahar batekin. Ze dute ba Espainiar memokratek fitxa behingoz mugitzeko. Zuekin amaiurren talde parlamentarioa. Eta orain zer. Autoskunde hauetara Aurkaztek egin nona postua Zoen legat okortan Jartzen duen den se democracia motar a raro Davichia esa es la Herriari adarra jotzeaz instituzioaren sortzea dena tala beinatu. Hei! Eta orain zer? Eta orain zer? Giza esku bideak, esku misaldeiak, estatua Ez da elten gartzelara Gure subirotasuna Banko imerke saldua Gure eskubide bakarra Isirik egotea Eta horrein zen noraitzen Eta noraitzen Etxeko txikien entzat jostaiua proposena topatu nahi antzabiltza? Utzi! Klinika daba! Txungo denda katalogoaren esku! Beti ere bere etorkizunerako onuragarriak izango diren joko pedagogikoekin! Monopoliaren sortzaien eskutik, Mangipoli! Aurrentzako lehen burtsa parkea! Zure semeek jolasean ikasiko dituzte gaur egungo bizitzarako baliagarriak izango zaizkien nain bat trikimailu. Aha! Kalifikazio agentzien laukitxoan erorizara! Zure zorraren arriskuta sa laureun puntutik pasa da! Iru txanda bota gabe! Joe, beti niri tokatzen zait! Joko didaktiko ni esker, zure semeek ekonomia berriaren arauak ikasiko dituzte! eta orain lehen gai eta janarien prezioekin espekulatuko dut. Eta zuk berriz ordaindu beharko didazu. <laughs> Joe, niri beti gobernua izatea tokatzen zait. Bankeroa izan nahi dut. Ba, jokoa nirea da. Ta ni ez bar naiz bankaria ez dugu gehiago jolastuko. Bueno, vale, gobernua izango naiz. Presta itzazu zure semeak biziko dituzten garaietarako. soldata ja ¡Qué buena leche!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 El Conquistador del Fin Inmundo. Programa patrocinado por Goretex. Buenas noches, soy... Buenas noches, soy Fulian Panzi y esto es El Conquistador del Fin Inmundo porque este programa tiene un fin, lograr la audiencia a cualquier precio. Bueno, y aquí tenemos a nuestros finalistas. Solo uno de ellos sobrevivirá. <clears throat> Quiero decir, solo uno de ellos pasará a la gran final. Como todos sabéis, nuestros concursantes llevan tres meses abandonados a su suerte en la selva colombiana, soportando el hambre, las altas temperaturas, las fiebres y el mal de altura, mientras intentan escapar de los comandos paramilitares que les siguen los talones. Ellos son Aitor Tazos como panes, Berrozi en excedencia, Chema Moneo, bombero que prepara oposiciones para socorrista mientras estudia para sacarse la plaza de Munipa en su pueblo, y Ainice Sabe, analfabeta funcional récord woman mundial en cursillos del INEM realizados. Bien, supongo que nuestros tres concursantes estarán deseando conocer en qué consiste la prueba final. Pues bien, la prueba es como todas las demás, es decir, tenéis cada uno un minuto para despellejar al compañero que escojáis, sin olvidar detallar minuciosamente qué aspectos de su personalidad os resultan más despreciables. No escatiméis adjetivos menospreciativos, porque la semántica ofensiva puntúa doble. Y sin duda os estaréis preguntando, ¿para qué os hemos atado a un poste y os hemos untado los genitales con miel? Pues es muy sencillo, porque esos agujeros que veis en el suelo son hormigueros de la famosa hormiga roja gigante de la selva, conocida por su voracidad. Así que quien tarde más en llenar la barra de su insultómetro puede perder algo más que esta prueba. ¡Tiempo! Petro eta Leo. Hau desgrazia, hau desgrazia! zezak Leo! Ez aldu bat telebrin ikusi Libia da hori izkarrak inetzaigu petroleo tantxa txiki bat ere inintxiko! Baina berde pa ba petroleoa! Jo, pa ba petroleoa izugarri berri zaiguta! Jo, motozerra ere ezeko deo inabili! Baina, baina motel, gure motozerra ez tekin petroleoak iniltzen! Gasolinak iniltzek! de nuestro presidente. No escuches radio imperialista, no escuches radio vendida al yanqui decadente. Escucha Machura, Buruan, Taibili, Munduan. arriskua, arriskua, ba, bakoitzak daukan horribideari lotuta, e, badira zenbait arrisku, eh, eh, Eta, egia esan, ba, segunda ze horribidea okazu zen lanbidetan zabiltzan, hainbat ah, arriskue ah, egiten ah. diezu horrela. bai. bai laguna, bai, bai, bai. Bizitzaren egoera ezberdin askotan. Eta egoera ekonomikoa ikusita nola dagoen, ba, nik uste dugu, ba, pentsatzen dugu aurki, e, gaur, gaur dugu egoera, egoera, ikusiko zaketera, ez da? Bai, bai, bai, bai, bai, olako pausu bat ematera behartuta izango zare, egongo zaretela, eta berez, ba, gu hemen daukagu gure gida. Bai, ze prebentzia oso garrantzitsua eta mentxe, ikusiko dituzue, bai, arriskutsuak izan daitezken, ogibideak. Oh, Eta guazen abizkutsuak izan etezken ogibideekin, lehenengo azen da... Zine kritikaria! Bera lurrera! Hau atrako bat da! Jo, eh, jo, eh, jo, eh. Hori agerikoa da! Aurpegia estalita eta biztola sartu zarete ona! Eh? Beraz, biztan da, hau atrako bat dela! Eh? Soberakoa da, berriz ere ipatzea! Errepikakorra da! Ulertzen! Eta jarraitu ez dagoen errekutxoak izan daitez genugu idea gaztertzen. Adibidez, antzerki zuzenderia! Arrizkutsua. Ah, Denak lurrera. Hau atrako bat da. Ez, ez, ez, ez, ez! Ez, ez dizu siniesten, ez dizut tulertzen. Eh? Ta, zer dio bankoaren barnean dauden guztietaz. Eh? Ez dizu tentzun? Ahotxa bidali egin behar dezu. Eh? Ahotxa, ondoko katu. Eta gero, bai, impostatu. Ahotxa nahi ez ¡Ahora Tori 8! Tori Tori! Tori! Eta a beste arriskutsak izan didezken hau adibidez, este, funtzionarioa! Ah. Denak lurrera! Hau atrako bat zure zenbakia eta itxaron zure A a a te clas sur sin nadie ahora ndo como chingel en su lechanda y charo que no salta sal sal volta txanda! volta chamo esartzeko, chamo 122000 ahora te va esta medida va y te escucho lisamente su caridez pelu seco la cabe eta ez zaio inori ez zer gertatuko! E, ba, baina zu zein zara! E, zu, zu, zu, la zain ikatik. Jarritu, jarritu, jarritu zu behekin. E, kagun la leitxe, pues venga, alde menditeno! Eda! Horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri, horri! Eta badira beste, <clears throat> nara zango nuke. Lan bire adidez? Adidez! Goi maiako sukaldaria! ha! Ha, ha, ha! Ezu, ezu, kont, kontua aterako didazu, Fabrez. Dena lurrera, hau atrako bat da. Ba, ba, ba, baina ni kontua baino, ez dizut, eskatu. Eh! Eta arriskutsua izan daiteke zure gubidea bai. Euskara? Euskara irakaslea baldin bazara? Hor, zer, oso arriskutsua izan daiteke. Ja, ja, ja. Hau atrako bat da! Ez dago eski, baina erderak adaz josia. eh? lehenik eta behin, hau lapurreta da, esan beharko zenuke. Eh? Nola? Atrako itxera ah, erdire arren. Bai. Eta egokiago litzateke bota zaitezte denak lurrera, esatea, eh? Bai. Bestalde, eh, ba, ikusi eta, ba, bai, zaiak ere egin duzula, baina, hainbat... Venga, isi, zaitezak! ¡Ah! Eta azkenik, zalantzarik gabe, arriskutsuen izan daitekeen ogibidea! Aztutuko <laughs> dugu. Balin bazara atrakadore miope bat, eh? <laughs> atrakadore miopea. Dena lurrera, hau atrako bat da! Y esta es la comandancia de la Guardia Civil. ¿Eh? ¡Potoris! Pues Se ligue rapiar. Galera bolada da bolada da bolada. Meura Ruti, Meura Ruti. Matura Manuata, Primo do Ar, Primo do Ar. Cagasar, regatear. Eta hemen jarraitzen dugu entzule, kakazarra irratian, hogeita lau orduz musika okerrena! <laughs> Beste irratietan sekula entzungo ez dituzun arraka hasta hoiek errepasatzen, gure zerrendan! gatozen bosgarren lekuan dagoen taldearekin. Bast! Gure Euskal Herriko kai klasiko bati heltzen diote. Oraingoan Ergobiako ACDS rock gogor taldeak. Jakina, sendi guztietan ba omen dago amona psikotiko kulinario bat. Zuekin ACDS eta Kanaldu. Hola, a ver, fans. Es ¡Ese que se nada! papaya Esa te postrea Tasu galdatzen Jaialdo pastrera cof magia tencharaska venen la sana esto es sauce coche la avenida federiti benetan! baina, amona junin berdut, eh? Laguna zein dauzkat, amona, benetan! Eta bortzila gehiago! Amona, ziretela gehiago, nola esan berizut, amona! Amona duzu nire txistorra! Amona, amona! Eta uliasko fragetua! Amona! Amona, benetan, ziretela gehiago! Kanaldot! Kanaldot! Yeah, yeah, yeah, Kanaldot! Kanaldot! entzule agurgarriak. Ongi etorriak misterioaren zakarrontzira. Gaurko saioan beti bezala, odola izosten duten historio harrigarri bat ezagutuko dugu. Gure erakundeen zerbitzu sekretuek, urtetan, isilpean mantendu nahi izan duten historio bat da. Euskadiko agentzia espaziala, ez da hain zuzen Eusko Jaurlatxirlaren sailarik ezagunena baina horrek ez du esan nahi, existitzen, ez denik. Bai, arritutako entzule misteriozale estimatua. Euskadik baditu bere kosmonautak. Euskonautak bezala bataiatu zituzten eliteko talde bat sortu zen. Eta aukeratutako euskaldun batzuk espaziotik bidaiatzeko prestatzea hilburu zuen ekimena abian jarri zen espaziotik bidaietzea oso gauza zaila da. Sekolako prestakuntza fisiko azkain. Euskon hautek erabiliko zituzten punta-puntako tresnen teknologia ulertzeko beharrezko prestakuntza behartuten. Tamalez, horretarako horrekonturik ez zegoenez, Euskon hautek lau egunetako kursilloa egin behar izan zuten argomanizeko Hori bai, sekulako dietekin. Azkenean, erabaki garrantzitsuen hartzeko unea iritsi zen. Hasi erabatean zeunden hogei eusko nauta bi aukeratzeko unea algia. Bi baino ez zirelako sartzen, katxarro bat espazio untzian, azken uniko murrizketekin tamaina txikitu zioten eta. Bi eroi hauen aukerak uste baino errezagoa gertatu zen ordea. Eusko Agentzia Espazialak Eusko Nautei ordainduko ziena esan zietenean, bertan geratu eta hanka egin ez zuten bi hautagai bakarrak aukeratzea erabaki zen. Momentu horretan, lotan zeuden bi ausart hauek. Gotzon Txongillo, Estu eta Gorka Mikaze Larri langabetuak ziren eta beraien patua etzen edonolakoa izango martitzera helduko ziren lehen bi euskaldunak izango ziren. Mendik aurrera, beraien kode izenengatik deituko diegu. Estu kapitaina eta larri kapitaina. Biei, kapitain rangoa eman zitzaien, beraien arteko liskarrik ez sortzeko, badakizue. Eusko jaurratxirrak guzti hau isilpean mantentzea lortu zuen. 2000 eta maikako urtarrilaren hogeita batean, katxarro bat, espaziuntzia, arabako lautadan, zaldu ondo inguruan. Zegoen kabo txuskero izeneko aireratze base sekretuan, beraien bidaia hasi zuen arte. Hasiera baten tena ondo zijoala bazirudien ere, gauzak, beti bezala, okertu egin ziren. Gure saioak, bidai osoaren grabaketak lortu ditu, esklusiban eguzki sistema osorako. Eta, jarraian, jarriko dizkizuego. Hone hemen, Zaurtik eta momentuaren grabaketa. Jo, jo, eba, hau, espaziuntzi bat izateko, nahiko txikia da, ez da? eta hemen eman behar ditugu datozen hiru asteak? Hiru urteak. Zer? Hiru urte? Dena ondo badoa, vamos. Ba, ba, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, egin naiz, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Eh, lasaitu, larri, lasaitu. Eh, aizue, um... atera nazazue, mendi! Alperri da, alperri da, hostie, ateak itxik ustela ja, ez dizuten zuten? Baina, irurte, hemen barruan, atera gabe, eh, ez, ez, ez, ez, ez, baina, baina, baina, baina, uh, ba, ba baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, nolatan no, no zaude, zu hain lazai. Ez ikusten hau, amezgaizto bat izango dara, okerragoa! Amezgaztoa? Amezgaztoa diozu baita zerare, die. Hau, ametsa duk! Ametsa, larri, ametsa! Amets bat! Zer, baina, baina. Irurte lotan, tio, irurte hoe, eroso ontan bueltak ematen! Mmm, Iratzar gai hori gabe, nire bizitzako ametsa da azkenian lotan! talo, talo! Baina, baina, baina, baina... Zer? Azu, azu! ez altzare egunero lan egitea guztoko duen horietako bat izango, ezta? E, e, e, ez, ez, ez, noski, keba, keba, que va. ni ez nahi zoietakoa, ez, ez, ez. Uf, ah, bai, bai, hau, hau lasaitua, eh? Une batez, kirolari batekin giltzaperatu goten nauten bildurra sartu zai, kotx! Baina, baina, irurte eh, ziko gara egon, noiz bait logurea joango zaigu azkenean, ezta? Lasai, dela horrikusia daukata! Eh, behitu, bihontzako hain aloikeko pilula ekarri ditut. Behitu, behitu, behitu, behitu. Behita, behitu, Boltsa soa pilulaz eta gara gazdolataz betia. Oh, e, e, e, eta ropa, Non ekarri dituzu zure gauzak? Nire gauzak? Bai, baina ze uste duzu, ba, oporretara guazela, edo? Eh, ba, iru urte hemen behar baditugu hemen sartuak, galdera bat egin behar dizut. Eh, eh bota, ber. Atera baino lehen oinak ondo garbituko zenituen, ez da? Eh, eh ba nik ere badu galdera bat, aizu, eh, eta ze jango dugu? Ah, ah, ah, hori bai dakitala, mira, mira, kutsa hortan, baske kotxinolari zenterrekoek prestatu digute hiru urte hauetarako beharko dugu janari guztia. Hmm, imaginatzen dituz, eh, kutiziak, prestatuko zizkuten ikusiko duzu. Hmm, baske kotxinolari zenter, eh? Iru urte osorako janaria, kutsa txiki horretan, txantxetan zabiltzala. Ez ba, Ziur naiz zkutxa hau solomillo eta txipino izaporezko pilura desidratatu txiki ez betea dagoela. Mm. Pelikuletan bezala bat egizu, mm. txiki batekin asetzen zaituen horietakoak. Eh, noski, beraie prestatzen dituzten pintxo tamaiako arrazioak ikusita, ez duten zaila pilula batean zartzea. <laughs> Putos mini pintxo, A ber, a ber, a ber, Bai, bai, bai, bai, pirula desidratatuak. Hemen hogeita mar kilotako patata zarea baino ez dago. Zea deitxuak paskeko txinolari zenterrekoak. Baina eh, zinezkoa da. <laughs> Begira, notatxo BARDA KATITXASITA! a ver, a ver, a ver. Barketu mutilak, baina krisi garaiak dira. Badakizue, denok egin behar dugu efortu bat. Bestalde, gure zukaldaria dituaren esanetan, andonikolo azpijoturi zen esanetan, patata, patata gordinak duen fekula oso egokia omen da espazioa bidaietarako. Eta ona hemen bere azken sorkuntza, fekula kapsula. Fekula kapsula, hori bai, arrazionatu beharko duzue, patata erdia eguneko. Eta patatin, patatin, patatan. <laughs> eta bai, bai, bai. Eh, fekulako torduak egingo ditugu, dio larri. <laughs> En fin. Aizu, aizu, aizu, ordena, eh, eh, guten ordenagailua con esan. Ostras, pisto, pisto! piztu, piztu, piztu, ah. piztu. Piztu larri. E risa teste, eta su Segurtasun zer? Zinturroeak. Ah ah ah, ah, ah, ah, bai, bai, bai, bai, bai. Aire bat zerra goaz hogei tamar segundu barru. Ai, bala letxe, eh, bagoazela, bagoazela! Nola lotzen zen zinturroen azkarte hau? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Yeah! Eh! eh, eh, tramakulo funtzionatzen du! Egan goa! Ah. E, eh, harri garria da, tio, uste nuen lertzera zijoala, beno, beno, beno, beno, beno, beno! Ba, ni pilulatxo bat hartzera, noa, eta lotara goxo, goxo, goxo. Nahi alduzu pilula bat? Ez, ez, ez, pixka bat itxaron godu. Sekulako pista daude mendik. E, e, e, e, e, ke ba, ke ba, baino ez Eh, ikusten. E, maiz dazu bat, bai. Deslibera tu e ignara, marcato. Deslibera tu e ignara, marcato. Eh! Eh! Zer! Zer da? Zer da? Ez berra, Desbideratu egin jarra, barkatu. Zer esan nahi duzu? Desbideratu egin garela? Baina, ezaltzaragatzuk idaria! Zi ezta gotatzen harri nintzen sistema operatiboazitzirikatu egin zai eta desfragmentatzen harri imintzen. Beno, beno, beno, bera, bera, lasaitu gaitezen! Non gaude ordenagailu, non gaude! Ui, auskalo, ez dozen lekutan egon jaiteske. Nola? non gauden, baina zer dena gailu mota zarazu? Gordena galdua izango dagian, chiquito Zer ¿eh? nahi duzu da, berreun megapolizko gogorra dut bakarri. Crisia krisia dela eta eusko jaurlat que murrizketak egin behar izan ditu alor justietan. Paena euskal irriguruzko informazio turistiko azdena dakit. Zer hakin nahi duzu, baluarteko programazioa, duhen enena, zakardo den borraldia noiz den hakin nahi duzu. Jader, oizko jaurla txirlak sari informatikoaz duen ikus puntu tibikoa. Gau nio, gaude, hau zirez gaitza da, Itxaron, baina, baina, ordena gailu, preste zero edo zer egiteko gauza izango zara ez da? Ez ez ba, traste zara honek gauza bakarra egin dezake. Txorakeriak esan, ostia. Ez, Beste gauza bat egiteko programatu tanago ere, musika jarri dezake. Ah, e, e, e, eta ze musika mota duzu? La oreja de maior horreja eta mozela destaldeen dizkoak ditut. Joder, esaten izuna, hau amez gaizte bat gara, tio. Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Ondo da, baina ordain indu beharko dizazue, euro data besti bakoitzeko, ez da erri derre dirua ordain tzeko programatutanako. Aztu musikarena, ideia bat izan dut, bidai atzen daramagun denbora kopurua jakinda gure gutxi gora berako posizioa kalkulatu dezakegu. Egia da, tio, ostia, ordena gaioa, ordena gaioa, a ber, ber, zema denbora pasada ginenetik. Ha ha, ha ha, zu errotuta zaude. Hori kalkulatzen zaiatzen haste aste beterako zintzilikatuko naez ziho. Baina zer da hau? Isu ordinazioa! Egizu esan dakoa, ostia! Kapitainaren agindu zuzena da, eh? Eta beste kapitainaren ere! Non gauden jakin behar dugu? Nili boz, erosi mapa bat. Kentzazu pilota automatikoa, ostia, ordenagailu! A eskuz bueltatuko du bere norabidea. Animo, animo, animo, eman, eman, ¡Hostia! ¡Ay, ay, ala, ala, ala! ¡No subas, no subas! Eh, ordenai, ordenai, o sea, o sea, eh, piloto eh, pilota a berriz, vale? Eh, volante, dienez puerto apurtu guindo, du norbaitek. Erne, erne, eh. Emergencia, emergencia. planeta cae, y egitera goaz. Berriz diot planeta cae, y egitera goaz. Zer? Eh, eh, joe, hau bizain no, no, utzi su pilolak, tío? Ah, Dena buruz du! raro gertatzen! bere ikusten du! Lazai, oh, Ni Le-lagundu koizet! AAAAAAAA! Ah! Zer gertatu da? Zer gertatu da? Hora ez dute zer dut ikuste! Eh, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, bat apurtu eh? Bai, esto, eh, eu, eutzi buruari eskuarekin, eh, eta, bot, txepizka, botikinaren bila noa, eh, botikina, eh, uste dut hemen dintzegoela, bai, bai, hemen dago botikina! Azkar, azkar, azkar, zorren jozu duzina! Bai, bai, bai, noa, noa, bera, bai, bai, bai, bai, bai, noa, noa, bera, bera, bera, pizka bat hemen dik, ah, ah. pizka bat, pizka bat hemen dik, ah, eta hondik ere bai... Zertan ari zara? Eh, lez, lez, ahi, segitu hola maikotuko dut, eh, eh? Listo! Ah, eh, ah, bai. prez, ireki begiak! Eh. Non zaude? Ai, bala letxe! Barkatu, barkatu, barkatu! Naz du, eh, eta alderan zin izut. Itxe pixkat! Ah! Eh, ez duzu zentzumena galdu, senyale ona, eh? Ze, ze buz? Eh, ez, ez, Ondo, ondo hau uste dut. Beno, beno. Zorte hau duki dugula dirudi, eh? Planeta hau basoz josita dagoela dirudi eta espazio ez dago izorratu egia, osea que... Bueno, oye, kaporatera barko dugara, eh? Venga, ah, guazen, guazen. Guazen, guazen, bai. Ah, bai. ah, ze baina, baina zer! Ah, zer gertatzen ah. Nire hanka, nire, eskubiko hanka, galdu dut! Ah, ai, ai, ai, azkar, azkar, hartu botik dagoena eta lagundu odol jario eta eten. Ai, nota gozu de Itxasgarri tutu bat baino ez dago. Kola multiusos klinik kadaber. Zer da hau? Zure lekoa konpontzeko erabili duana. Ekarri garri. Azkar. Odo ari naiz. Baina, Orain, orain nire zangoa topatu behar dugu. Uf, dantzar aritzeko erabiltzen duena da gainera, bekatxe da mar. Eh, eh, begira, begira lehioti. Atago, eh? zure hanka da. Eh, hanka, eh, eh, egia da, guaze, guaze nazkar. Pegamen pegamentua lehortu baino lehen hartu dugu, eh. eh. eh? Baina, baina, men bota eta baino ez daude, non dago nire hanka? Eh, Ankarin du! Be, be, begira, begira! Odol eh? arrastoa, baso hortan sartzen da, norbaitek zure zangoa baitu du! Joazen, mirkau eratxe, barrezku duen behar du, eh? Jue, nire, jue, nire, gantza itxeko hankadala! Ostia, niretzako balore sentimentala hundia du, eh? Entzun, entzun, musika harraro bat dator basotik. Eh, ez da lurtarrak, beste planeta bateko biztale batzuekin, gure lehen kontaktua egitera guaz. Ixt, Ta, ta, eh, honek kimek eh, kabatxe da Hanka topatu behar dut, eh? Baina, ja! Begira, begira, begira, begira, begira, begira. Hor daude. Zuinguruan bilduak. Eh? Ah, ah, ah, zinezkoa da! Baina esan zer gertatzen da, dikusi, tio, dute ez tal urtarren, Txerriak dira! Txerriak! Ze, a a a a baina txerriak dira. Oh, izugarria da. E? Planetan eta evoluzioa ezberdina izan zen. txerri espezie dominantea izatera heldu da. Hau da aurkikuntza. Famatuak egingo gara. Xo, xo, xo, xo, xo, xo. Entzungo gaituztera, hostia. Begira, begira, begira. Ea zer da hori? Eh? Pertsona batzuk? Eh? Gizakiak! Eh? Pertsona batzuk dituzte baituta! Eh, egia da! Eta zer egin behar dutela baino horrekin? Eh? Ez! Ez! Le pongo tu diete. ¡Ah! ¡Aún nazca! Oh, ¡Hostia! Ah. Odo la balde batea nazte nari Bate cogía sarte du probatzeko. Gracias, ah, tripa catera de ah. eta Esto me mira. Pandilla batean sartu eta zutara jartzen dituzte gizalakoak! gizalako. Oi, bai, ia sano, en vez de da eh. Eh, eta corren un saia, da bater echarra, eh. Begira, begira. Eh, begira! Parrilla horta nire zangoa dago, nire hanka! Nire hanka, eh! Itxaron, hori nire hanka da! Eh, ez zindu zua besterik gabe jan, kontxo, gueltatu nire hanka! Baina, nora zoaz! Nora zoaz! Utzi hanka hori! Nire adela, ostia! Ibiltzeko behar du! torri, horri! Eta horri! Oh, ez... Harta patu egin dute! Zer edo behar dut! Baina zer badakit. Ei, ei, Zerri alenak! Utzi nire laguna eta berean kapakean! Espazio tikatoz, pertsonek txerria jaten dituzten planeta batetik hain zuze! E, eh, e, eh, e, eh, ba, ba, ba, baina gauzak asko aldatu dira, eh, azken boladan gure planetan. eta horrein txerriak eta pertsonak bakean bizi dira. Inor, inor jangabe! Ze iruditzen zaizue, e, zinaz genuke artean bake elkar bizitza bat eraiki! Ehan izelitzi mugermati hori! zuek ez zarete estralurtarrak. Zulo beltz batean sartu eta denboran bidaiatu duzuen astronautak klasikoak baizik. Lurrez zaudete, zuen planetan, <laughs> Baina, bimiala neun eta berroita margarren urtean gutxi gola bela. <laughs> Ta nola zu guzti hori, eh? Ba, ba, klasiko bat delako urte sasoi hontan zue bezalako dozena pare bat eltzen delako urtero urtero dio. Atza faldu genituen azkereko. <laughs> Orduan, hau lurra da? Lurra? Baina ez ba, ara, ara, bimia eta bimia urtean hasi dena. Santoto, Santoma, Santoto bat segunerako Fukushima egindako txistorra partida batez zabaldu zuen izurritea. <laughs> Ila bete gutxitan, Kontuko personak? guztiek hitz egiteko eta pentsamendu astraktuak edukitzeko gaitasuna galdu zuten Luizateriaren gain bera izan zen <laughs> eta mende bat beranduago munduan zen animali ederrenaren txanda edu zen <laughs> eta txerriek eta txerriek mundua dominatu zuten <laughs> Baina, baina, ba, baina, baina, baina, gu, gu, gu gara, eh? Zer, Ez, ez, ez, ez, ez, ez, hori veganoa izatea da, ez Las Vegaseko. Ah, bale, bale, bale, Ah, Hace, hace historio polita. Baina, tira, gu joan baino lehen, eh, gu joan baino lehen, gure garaietako usadio bat egiten utzi behar diguzu. Zer? Bai, bai, bai, bai. Gure garaia norbait jan baino lehen, abesti bat abesteko aukera ematen zaio, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, azken abestiaren usadioa ah, deitzen da, eh? Tira, tira, ba, Ba, abestu, venga. Abestu. <laughs> Eh, ba, barkatu, barkatu, baina... Bai, bai, zu, zu, zu. Eh, pasako zenidake nirean kamesedezke dan, dantzaiteko behar dut, eh? eh baina lasei, dantzaiteko eta listo, eh? Gero bueltatuko izut, eh? Apa, eskarrik asko, eskarrik asko, entxe jarriko, bai, bai. Rolloa jarraitu dazu, eta aldugunean, eh, hasiko eh, rika. Ben, ben, beno, eh, eh ala bestuko dizueguna bestiak, badu mezu barbi bat, bai, <clears throat> txerrien eta pertsonen arteko pakea lortu daitekela, alegia. <laughs> Ez es eh? Bai, bai, bai. Eros batzen da nire herrian Negua iristean bere solstizioa Azerritan txerri hiltzea Zadioa trikinosi harrapatu Zagero alai dantzatu Artu izanakoa Odo luztuta domeroa Aurazka, Zatxerriak zer egin dizu bat ala tratatu dezazun Zatxerriak besterik ez zalda katzen txerrien herrian Infartoaren bila, kantzak txistorra pila Hau da gure gastronomia, zatxerriak zer egin dizu bat Azka tuta zuizara kua Ezin daitek esan diberti denik Bigantxo zorroztu zartea zudurretik Eta oiuak ez zentzuteko banderuak eta trikia koko deu, irunzi bat oiukatze. Artu animali gizarakoa, boto luztu eta edan odolmeroa, haun azka zer egin dizu ba, ala, Tratatu dezazun, eta besterik ez aldakaten, Txerrien and Infartoaren bila Kantzak txistorra bila Hau da gure gastronomia Datxerriak bere gindizu ba Azka gizarako txatxerriak Bere gindizu ba ala Tratatu dezazun Txatxerria Besterik ez aldakaten Gerrien herrian Infartoaren bila Kantzak txistorra pila Hau da gure gastronomia Txatxerriak zer egin dizu ba aska tuzazu gizarako az Ez dakit, ah, ba, eh, ospatu ezagun San Tomas, baina diurtetan behin, zein dut ez dut? Bale, bale, bale, bale, bale, bale. Txerriak hunkitu ditugu, tio, behitu, negarrez hasi dira, umeak bezala. Aprobetxatu dezagun, korri, korri, Be Venga, bueltatu gaitezen espazio zira, guazen, venga! Ordena gailu, azkar, bueltan goaz, jarri motoreak martxan! Horri ezin da, ez daukaduna zoioik depósito a Tutsitla Ude, Joaneko bilaia egiteko kongustiblea genuen bakarri, oso garresti ateratzen zen. Zer! Nola! Madarikatuak! Madarikatuak! Nik madarikatzen zaituztek! Eusko jarra txirla! Madarikatuak! Ordena gailuna azkagarria! Hemen geratu behar bakala betirako! Ez dut zure hau txpadarik antzuten karraitu nahi! Ez, ez bezeles! Ordena gailuna azkera nahi Orain, programazko programa asko Ez, ez egin hori! Lanuntza! Cabroear, cabroear, cabroear. por silo ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. he raised to from oil Langabetu! Languai zu laguntzeko dago! Urbildu zaitez gure egoitzetara edo sartu gure webo horri gure azken eskaintzak ezagutzeko.